Algada il-mucahid seni yurtong Türkistan Tağut zulmi astida buldi daim zimiston Algada il-mucahid seni yurtong Türkistan Tağut zulmi astida buldi daim zimiston Zalim Turki bir insan şunu esten çıkarma o islomga dushmandir do'sti uning cho'ng shayton nazar solg'in tarixqa zolim umri bak qisqa bo'lavermas İslam islom yurti guliston nazar solg'in zalim ömrü umri bu qisqa bo'lavermas kufriga islom yurti Gülistan biz mücahit, biz galip Haybu bizden dindak yirak, bizni vatan ey küfri Sana haman güristan Biz mücahit, biz galip Haybu bizden dindak yirak, bizni vatan ey küfri Sana haman güristan Ata ana her mezun duası icabettur. Siz duanı unutmam ehli vatan Türkistan. Ata ana her mezun duası icabettur. Siz duanı unutmam ehli vatan Türkistan. Sabit kalem sab kalıp Həmrah bulsun ey qazi, İslam yenə bostan, İnşaallah Türkistan. Sabit kadem, sab qılıb, Həmrah bulsun ey qazi, İslam yenə bostan, İnşaallah Türkistan. La ilahe illallah, Sabit kadem, sab qılıb, La ilahe illallah, أمره بوس أي غزي لا إله إلا الله اسلام غايانا بستان لا إله إلا الله أمره بوس أي غزي Alğa daim mücahit seni yurtun Türkistan Tağut zulmü astida buldu daim zimistan Zalim Türk'i bir insan şunu esten çıkarma O İslam'a düşmendir dosti onun çok şeytan Ne cesaldın tarihta Salim ömrü bektiqa, bu ne vermez fırıqa. İslam yurdu Gülistan, biz mücahit, biz galip. Haygu bizden bek biz biznin vatan ey küfri. Sana haman Gülistan, sadık adam sağ Emrah bulsun ey gazi, İslam gayene bostan, İnşaallah Türkistan. La ilahe illallah, sabit kadem sap kalip, La ilahe illallah, Emrah bulsun ey gazi, La ilahe illallah, İslam gayene bostan, La ilahe illallah, محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله